Ве поздравувам сите и ви посакувам Божи благослов. И поздравувам и нешите гледачи. Трета сабота поред, конкретно што? Дали се секјаваме? Божите реч многу саботи сум ми изнесувал, но трета сабота поред, конкретно што? Зборувавме за Стариот Завет, зборувавме за двата завета и оваа трета сабота проповедта ќе биде насловена како новиот завет. Ке се подсетиме, што беше недостатокот на Стариот Завет? За тоа го прочитавме минатата сабота во 19 глава од Излез или втора книга Мојсеева. Суштината на Стариот Завет, а со тоа и целиот негов недостаток – беше човечкото ветување. Ветувањето на израелците дека тие ќе прават се што Господ кажал. Човечкото ветување. Што е новиот завет? Што беше вечниот завет во времето на Авраам? Тоа беше Божиото ветување. Дека ќе направи еден куп работи. Зборот завет секогаш се сваќа, се подразбира како ветување. Меѓутоа, за кој или какво ветување, за чие поточно ветување станува збор? Одговорот на ова прашање ја прави разликата помеѓу Стариот и Новиот Завет. Зошто е ова битно? Затоа што оној, запаметете го ова, оној кој што го дава ветувањето, автоматски тој е изворот на силата праведноста, тој е изворот на средството со кое што треба да се исполни ветувањето. Оне што го дава ветувањето, тој е тој кој што очекува, кој што треба да го исполнува. Тој е инициаторот на заветот. И тука разликата е огромна. Ова разлика е всушност толку голема што денес по големиот број верници имаат проблем да ја разберат. Деновиве на еден адвентистички форум, токму по ова прашање, проповедници, теолози, автори на книги, имаат проблем да го разберат. Како е можно, ме прашува еден од нив, толкогодишен верник, автор на, на теолошки книги, како е можно твоето крштевање да не било завет кој што ти го даваш на Бога? Како пак вие сте го разбирале, вашето каштевање? Вообичајно знаеме, завет кој што јас го давам на Бога, јас се заветувам со Бога. И дури самите сме свесни колкав е рокот на трајање на тој завет, затоа што на првата света вечера, исто така вообичаено велиме, што Дека го обновуваме тој наш завет. Значи, рокот на трајање бил <laughs> најмногу три месеци. Зависи колку често. Или кога, колку скоро после нечие крстевање имало света вечер. Мегуто, еме да ме подстам на, тоа е само терминологија, да ве подстам на пореален проблем. Значи, истиот теолог, кој што го дебатираше ова прашање со мене, ме прашува како е можно да донесеш одлука дека ќе му служиш на Бога, без тоа да биде твое ветување дека ќе му бидеш верен на Бога. Овие работи не ме прашуваат, значи, така да речам, некои обични верници, туку проповедници, теолози и автори на книги не може да го разберат ова прашање. И не е ни чудно. Никогаш не биле изложени на она порака за оправдание со вера. Никогаш не биле изложени на учењето што Джонс и Вагонер го проповедале пред 120 години. Како е можно да носиш одлука дека ќе му служиш на Бога, а тоа да не подразбира твое ветување, без да биде твое ветување, дека ќе му служиш на Бога. Што мислите ви? Вака во себе. Дали вие сте тие што треба да му ветите нешто на Бог. Тогаш како треба да биде сватено самото крштевање? Затоа може посебно да зборуваме во некоја наредна прилика. Меѓутоа, истиот теолог вели, не сакам да го именувам, Ако не биде твојата одлука пропратена со твое ветување, тогаш таа нема да биде доволно цврста. Кога ми ги напиша овие зборови, токму вчера, јас, тоа мене ме подсети на нешто што порано години назад сум го слушал од некои проповедници, и верници, дека ако не ги крстиме нашите деца, на одредена возраст сме 2-13 години, или кога и да е, тогаш тие сигурно ќе заминат во свет. Значи, самото тоа што ќе бидат крстени и што ќе знаат дека се крстени, ќе ги чува, ќе, ќе создаде во нив чувство на одговорност, и тоа е вистина. И тоа е вистина, јас тоа не го порекнувам. Меѓутоа, таа служба на Бога, која што е заснована на вашето чувство за обврска, вашето чувство за долг, за должност кон Бога, се вика во Библијата Стар Завет. Вие може да бидете многу искрени. Вие можете да сакате да му служите на Бога. Во Стариот Завет. Зарем израелците не биле искрени кога го дале своето ветување под Синај? Зарем не биле искрени во времето на царот Езекија? Зарем не биле искрени во времето на царот Јосија? Зарем не биле искрени во времето на Ездра и Немија? Секогаш кога одново и одново после трагични падови и катастрофи што Божиот народ ги преживувал, Доаѓале моменти кога одново и одново ќе се заветуваат, ќе започнат еден нов циклус, еден нов живот во ветената земја. Но сето тоа почива на човечкото ветување. И како што рековме, оној кој што го дава ветувањето во заветот, Тој е изворот на праведноста. Тој е изворот на силата. Од него зависи исполнувањето на заветот. Сека се навратиме на посланието до Галатјаните и ќе го прочитаме одново оној стих што го прочитавме минатата сабота, иако во тоа послание денес ќе прочитаме и други стихови. Значи, Галатјаните, послание на апостол Павле до Галатјаните, трета глава, Галатјаните, трета глава, ќе го прочитаме 17-тиот стих, бидејќи тој е тој што го читавме таа сабота, но сега би сакал да дадам еден поширок контекст. И затоа ќе читаме од 15-тиот. Еве го тој контекст што го дава самиот апостол Павле. Галатјаните 3 глава од 15-тиот стих. Ако сте таму со вашите Библии, Ке почнем да читам. Браќа! Започнува, ја започнува својата мисла овој апостол. Зборувам како човек. Што други зборови? Да употребам мета човечка логика од нашиот секојдневен живот. И утврдениот човечки завет – Никој веќе не го растура, ниту му додава нешто. Да преведам за 21 век. Ако склучите договор со некого и отидете на нотар, колко што знам таму треба да се одинели, за да тоа се верификува, кога тоа ќе биде подпишено, со печат оверено, може ли некој после тоа да додава или да одзема нешто од условите на тој договор? Човечки тоа не се случува. Апостол Павле ја употребува оваа логика во 15 стих. Кога еден завет е веќе утврден, или што би рекле ние оверен денес, никој повеќе не може да го растури, или пак да додава нешто. Одиме понатаму, 16 стих. Но ветувањата. Заветот подразбира ветување. Тоа е точно. Меѓутоа, чии ветување? Но ветувањата му беа дадени на Авраам и на семето негово. Да се подсетиме, Дали Авраам ветил нешто на Господа? Не. Кој е тој што ветил? Господ Бог. Според тоа, кој е изворот на праведноста, инициаторот и изворот на силата да се реализира, да се исполни тој завет, самиот Бог. Која е единствената можна реакција што човекот треба да ја има кон Божите ветувања. Тоа се вика вера. Единствената реакција која што Авраам ја покажа кон Божите ветувања беше вера. Појатаму вели апостолот, не е речено и на семињата, како за мнозина, туку како за еден, и на семето Твое, кој е кој? Христос. Значи, овде Христос е представен како семе Авраамово. Како на почетокот на Новиот Завет, книга за родословот на Исуса Христа, син Авраамов, а потоа вели син Давидов, евангелистот Матеј. Забележите го ова. Кога ќе читаме, кога читаме текстот од четвртата глава, значи, паметете дека Христос е семе, потомок Авраамов. И сега 17 стих. Ова сакам да го кажам. Зошто ја кажал таа аналогија со нотарот? Заветот што Бог го даде, Значи, прво ќе прочитам во православниот превод. Потоа имаме еден друг превод, благодарение на стратање и на брат Трајчин. Каде што ќе го прочитам истиот стих, каде што е малку појасно. Изразен, Заветот што Бог го даде, значи ова е православниот превод, не може да биде обезвреден од законот, кој е настанат 430 години подоцна. Така што ветувањето би можело да ја изгуби силата. Е сега, ако ова не беше доволно јасно, а веројатно не беше, да го прочитаме преводот на новиот свет, нов свет, се нарекува. Значи, Галатијаните 3.17. Сакам да го кажам ова. Законот кој настана 430 години подоцна не може да го поништи сојузот што Бог порано го направи правосилен, ниту може да го укине ветувањето. Дали сега појасни? Е или не е? Значи вака, човешките договори се нешто кога откако ќе биат заверени, никој повеќе не може да им додава или да им одзема нешто. И сега, Павле резонира, дали заветот што Бог го склучил со Авраама, е нешто на што може да му се додадат нови услови 430 години подоцна. Пажете кој временски период. Значи не утре за утре, после за 430 <laughs> години подоцна. Значи, кога Господ им рекол на израелците, ако го послушате мојот глас и го чувате мојот завет, Тој мислел на кој завет, како што рече Вагонер, мислел на оној завет што веќе бил во сила, оној што Бог го склучил со Аврама. Господ на Аврама не му рекол, Авраме, ако ти ги држиш моите заповеди, ако ти ги држиш моите закони, Ако ти ги држиш моите уредби, тогаш јас ќе те преумножам, тогаш цареви ќе излезат од тебе, тогаш ќе се случи сето ова, што јас ти го ветувам. Дали Господ така му рекол на Аврам? Дали му поставил такви услови на Аврама? Не му поставил. Туку му рекол, јас ќе го направам сето тоа. Без овие услови. И сега, евреите на Синеј добиваат закон, кој што тие ветиле дека ќе го држат. Дали го одржале? целата историја покажува дека не го одржат. Кога Господ бил на земјата, им рекол, Мојсе вам ви даде закон, и ниједен од вас не го држи закон. Тоа биле Христови збор. Рековме мијатата сабота дека адвентистите 1861 година го склучиле Стариот Завод. И секогаш кога некој адвентист се крштава, Дали тогаш или 20 години подоцна. Се додека мисли дека неговото крштевање бил завет, ветување на верност што тој му го дава на Господа, тој го случил Стариот Завет. И живее во Стариот Завет. Дали сте го одржале, Тие рекле, се заметуваме ке ги држиме Божите заповеди и верата е Исусова. Дали тоа го држале? Не. Зошто Ренавајт рекла дека адвентистите јас копираат историјата на Стариот Израел? Дали е ова случајно кажено дека адвентистите на седмиот ден во својата историја ја повторуваат историјата на Стариот Израел? Јас имам само еден одговор Затоа што и едните и другите живеат во Стариот Завет. Само за така е логично да имате историја на промашување. И тоа не само во колективен смисол. Ја знам верници кои што денес не се тука помеѓу нас. Не само затоа што и омилел светот или не знам што, току знам верни кој што не е тука помеѓу нас, кој што беше многу ревен, кој што беше многу силен во верата, на кој што тој отпосле со своји зборови ми кажа, дека оне што не можел да го поднесе, е тежината на одговорноста. Кога сватил што се треба што се Господ бара, што се е стандард кој што треба да се исполни. Затоа тој е во светот денес. Денес тој пуши цигари, пие алкохол. Не затоа што му омилеле тие работи, туку затоа што дошол до заклучок дека тој не може да го исполни сето тоа што Господ го бара. И тоа е многу точен заклучок. За жал, сите ние може да кажеме дека сме живееле во Стариот Завет иако сме се уште тука. Проблемот е што ние и не треба да мислиме дека ние сме тие што треба да ги исполниме сите овие работи. 18 стих вели, зашто ако наследството е добиено по законот, тоа веќе не е спредветувањето. А на Авраам Бог му го дари поветување. Значи, за израелците рековме, иако ветели како држат законот, Господ констатирал дека тие не го одржале. За Авраам што рековме пак? Дека Господ не му поставил услови да го држи законот, па за да се исполнат сите тие ветувања, бидеќи ако така било, тогаш вету, тие благослови ќе дојдат по заслуга Затоа што Аврам го држи законот, затоа Господ ќе го исполни сето тоа на него. Мегато Павле вели, тоа не е по заслуга, тоа не е според законот, тоа не е според право. Аврам немал право на тие благослови, тие му биле ветени. Тие биле нешто екстра, милост, благослов, како кога некој би ви поклонил милион долари. Тоа не е нешто што вие сте го заслужиле. Значи, никаде не, не гледаме во завета што Бог го склучува со Авраам. Никаде не гледаме од Авраам Господ да бара нешто, освен обрезанието, како знак на заветот. тоа токму на оној орган од кој што доаѓа семе. Зашто? Бедеќи Христос е ветеното семе што треба да дојде како потомок Авраамов. Па сепак, што кажува Библијата за Авраам? Никаде не гледаме Господ да бара услови од него, никаде не гледаме самиот Авраам да му ветува на Господа, дека ќе го прави ова или она, било што што Господ пара од него, па сепак што читаме, што гледаме за Авра? Прва Мојсеева, 26 глава, 5 стих. Прва Мојсеева 26.5. Значи, израелците кои што ветре дека ќе го држат законот, не го држат. Израелците кои што примиле закон, не го одржавме. Аврам, во чиј што завет немало вакви услови, немало никакви услови, освен неговата реакција на вера кон Божите ветувања, која што и таа самата не била поставена како услов, туку било нешто што од Аврам спонтано произлегло За него е напишано во петиот стих, бидејќи Авраам го послуша гласот мој и се покоруваше на заповедите мој, на наредбите мој и на законите мој. Од каде доаѓа праведноста? Авраам го држал Божиот закон. Тој не му бил поставен како услов. Кај Авраам, тоа што, тоа што, кај споменатиот наш брат поранешен, изгледало како научна фантастика. Недостижен стандард. Кај Авраам тоа било реалност. Што значи тоа да бидете секогаш свесни за должноста и обврската што треба да ја исполните и никогаш совршено да не успевате тоа да го направите. Како тоа би го нарекле? Апостол Павле тоа го нарекува со зборот робство. Да се биде под законот, значи да се биде роб слуга или поданик, како во теократијата, на закон. Што е новиот завет? Новиот завет значи да се биде посинет од оној кој што го дава законот. Значи, вие не сте слуга, току сте синот или керката принцот или принцезата во неговиот дом. Која разлика? Да се вратиме сега на Галатијаните четврта глава. Сега на редната четврта глава. Што сака да биете, слуга или син? Или керка, <laughs> зависи од полот, се разбира. Кој е тој што го добива наследството? Синот или слугата? Елеазар бил Аврамов слуга. И не напред Аврам мислил дека тој ќе биде наследникот, бега нема син. Но што му вели Господ? Не. Син. Ти ќе имаш син. Синот ќе го наследи наследството. И сега, Во еден момент кога Аврамовата вера не била толку силна како тогаш, кога му се засметала за праведност, што тој прави? Е па, ако имам, ако јас треба да имам мој син, тогаш ќе си направам таков. Ама, не можам да го добијам од Сара, Па и сега самата Сара му вели, што ме така? Ајде да не споменувам пак, мора ли човекот кажа да греши по наговор на жетата? Но, од кого Авраам добива син, според својата човечка замисла? Од робинката Меѓутоа, синот што го раѓа робинката, според законот, што може да биде? Може да биде само роб. Значи, исто како Елеазар. Шо, што е фајдето што си направил син од робинката, кога и тој е роб, и овој предходно, што веќе постоја. Там овој ми е син. Па ти и Елеазар можеш да го посиниш и да го направиш син. Што е проблемот? Проблемот е што не се исполнува Божијето ветување. Бог дал ветување дека Аврам ќе има син од слободната, од господјата, не од робинката или од некоја слуга. Сара. И тоа ветување, кое што Бог го дал, кој само можел да го исполни? само оно кој што ветувањето ја го дава. Галатијаните четврта глава. Оваа робинка, Агара, и оваа госпоѓа, Сара, апостол Павле ги зема како што? Како символи на стариот и на новиот завет. Да прочитаме. Галатијаните четврта глава, од 22 стих, па надолу. Зашто е напишено дека Авраам имаше двајца синови, еден од слугинката, а друг од слободнат. но оно што беше од слугинката се роди по тело. А оно што беше од слободната, како се родил? Поветување. Има нешто повеќе, значи, од човечката акција. А ова е речено сликовито, сега вели Павле. Двете жени се двата завета. Во кој смисол? Значи, едниот од Синајската гора, кој раѓа за робство. Ако сте под законот, вие сте робови. Вие секогаш, вашиот живот секогаш ќе биде исполнет со неуспех, со падови, со фрустрации, Затоа што не можете да го исполните она што Господ го бара. Но тоа ако сте под законот, а ако сте во законот, или како што вели псалмистот Давид, благословен е оној во 119 псалм, кој што чекори во законот. Тоа е веќе друга приказна. Тоа се две сосем различни духовни состојби во кој што може да се наоѓа еден верник. Значи, како што Агара физички можела да му роди само робови, така самата била робите, Сара е таа која што можела да роди принц, односно наследник, бидејќи таа била господјата. Стариот завет Агара е оној кој што раѓа за робство. Бидеќи Агара значи Синајска гора во Арабија, а соодветствува на сегашниот Ерусалим, вели Павле, и робува со децата своји. Соодветствува и на адвентистите на седмиот ден во глобал. И робува со децата своји, ако веќе не се отидени по свет, не можејќи да го издржат товарот на обврска должност што не може да се, кој може, останува подолго, се труди подолго, но никогаш совршен. Кој заклучил дека не може, одамна не е тука, помеѓу нас. Млад ли, стар ли, обично млади. А горниот Ерусалим е слободен. Тој не е роб. Тој е мајка на сите нас. Каде на друго место го споменува апостол Павле горниот Ерусалим? Секјавате? Посланието до евреите. Посланието до евреите На крајот од ова послание, во предпоследната 12 глава, можеме да читаме од 18-тиот па надолу. Евреите 12 глава од 18-тиот стих па надолу. Сега апостол Павле ми се обрке на христијани, на луѓе кои што го случиле новиот закон, поточно влекле во новиот закон. Вие не пристапивте кон планината што може да се опипа и кон разгорениот оган кон облакот и темнината и луњата и кон трубниот звук и кон гласот што зборуваше чии слушатели молеа да не им се зборува веќе, што беше толку страшен. Господовиот глас, кога грмеше од Синајската гора. Зашто не можеа да го истрпат она што им се заповедаше. Замислете. Оние кои што ветиле дека ќе држат се, што Господ кажал, не може да ги истрпат заповедите додека се изговара, а камо ли после да ги држат. И звер, ако се допре до гората, со камење нека биде убиен, гласеше заповедта. 21 стих вели, и толку страшна беше гледката, што и Мојсеј, големиот Мојсеј рече, треперам од страв. И големиот Мојсеј, кој што беше толку верен на Господа, не издржа до крај направи еден греф и стана и самиот роб. Со други зборови, мораше и самиот да умре. Колко е, на вистина робство да се биде во Старијот Завет? Но вие пристапивте кон Сион и градот на живиот Бог, небесниот Ерусалим, и кон безбраните ангели на свечениот собор, кон собранијата на првородените кои се запишени на небесата, и кон Бога судијата на сите, и кон духовите на праведниците што достигна совршенство, луѓето кои што живеат во Новиот Завет, како Авраам, се луѓе за кои што е речено дека достигнаа совршенство. Луѓе кои што го одржаа Божиот закон, Божите уредби, Божите заповеди, затоа што го слушаа неговиот глас, затоа што веруваа на неговите ветувања. и кон Исуса посредникот на новиот завет. И кон крвта за попрскување која подобро зборува од Авеловата. Дали Господ имал потреба да му приредува вакви сцени на патриархот Авраам, вакви молни, вакви грмежи, вакви страшни зборови, звуци, од кои што тој ќе се тресе од страх. Не. Зошто Господ не му заповедал на Аврама вакви заповеди, на ваков величенствен и страшен начин? Зошто? Затоа што Аврам веќе бил послушен, веќе бил праведен, како? Веќе бил преобразен од, со онаа вера која што ја покажал кон Божите ветувања. Кому му се потребни вакви грмежи, молњи? Оне кој што не е свесен со кого има работа. Оне кој што е толку отапен од греф и беззаконие, што не знае што зборува кога, кога вели јас се заветувам или мисли дека ќе му бидам верен на Господа и ќе ги држам неговите заповеди. Затоа бил даден законот. Не за да додаде нешто на договорот кој што веќе бил склучен 430 години предходно. Туку за да ги освести луѓето што е грех. За да гревот го направи прекумерно или одвишно грешен со самата заповед. За да се умножи престапот. За да Господ сите ги затвори под грев. За да сите бидат робови. А да се ослободат или да се оправдат само оние кои што веруваат. Само оние кои што ќе доживеат во својот личен живот Христовата вера и тоа искуство на новораѓање. Овде, за жал, мораме да завршиме. Иеко самата тема за твата завета е бесконечна и за неја можеме да продолжиме да размислуваме и секогаш понатам. Нека му е фала и слава на Господа вечно.